Labdien, draugi, brāli un māsas! Prieks būs kopā ar jums šodien. Pagājušajā nedēļā es biju Teksasas štatā, un šonadēļ es esmu Mičiganas štatā, bet uh, vienmēr man sirds ir, ir pie jums, un es domāju par jums, lūdzu Dievu par jums, un uh, es gaidu tā diena, ka es varu būt savā draudzē, savā kancelē un, un uh, redzēt arī jūsu sejas, kamēr es runāju. Um, šodien man ir uh, uh raksturvieta, kas ir Lūkas evanģēlijā 18. nodaļa. Lūkas evanģēlijā 18. nodaļa. Bet pirms mēs lasīsim, uh, lūgsim Dievu kopā. Lūksim Dievu. Mūsu debes Tēvs, paldies par šo vārdu, kas ir mūsu priekšā. Paldies Dievs par Bībeli. Un Dievs, mēs lūdzam, lai šodien Tu atvērt mūsu sirdis, mūsu acis, lai mēs varam mācīt no Tava vārdu, un Dievs, lai tas arī būs reāli mūsu dzīvēs, un, un Dievs mums ir vajadzīgs, Dievs, Tava īpaši pieskariens šodien, mums ir vajadzīgs Tava svēto garu um, spēku šeit, šajā vietā, un Dievs, mēs lūdzam, lai Tu atklāji šīs brīnišķīgas lietas šodien mums mums, un mēs to lūgsim visi Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lūkas evanģēlija 18. nodaļa, un sākot no 9. pantā, ir raksta vieta, kas ir rakstīts, šeit ir līdzība pārliecinātājiem, tiem, kas bija pārliecināti, ka viņi bija taisnīgs, un bija rakstīts tiem, kas domāja, ka viņi bija um, uh, šķīsts un tīrs un viss kārtība Dieva priekšā. Bet tādiem, nu, 9. 9. panta, bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz templi dievu lūgumu Viens bija farizējs, bet otrs - muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis: Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki - laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šīs muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļu un maksāju desmitu tiesu no viņa visiem saviem ienā, ienākumiem. Turpretī muitnieks, īstālēm stāvēdams, neuzdrošinājies pats acis pacelt uz debesīm, bet sīta pa savam krūtim un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savas mājas taisnots, labāks par otru, jo katrs kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Nu šeit, šajā raksta vietā, ir teikts, ka bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skaties uz visiem citiem. Mēs negribam būt kā farizēji šeit, šajā raksta vietu. Viņi domāja, ka viņi bija labāki no citiem, Viņa bija augstprātīgs, un, protams, kad mēs lasām līdz beigām, mēs redzam, ka viņi nesaņem no dievu nekādu piedošanu, ne arī žēlastības, ne taisnības. Um, ir interesanti, jo Dievs runāja par tādu cilvēku, uh, 101. salmu. Uh, Lasīsim kopā 101. salmu. un uh, piektais pants. 101. salma, 5. pants, kas savu tuvāko slepeni aprunā, tos piespiedīšu klusēt un izdeldēšu, kam lepnas acīs un uzpūtīga sirds, to es necietīšu nu, Dievs, mēs varam redzēt, vecā derība, viņa attieksme pret tādiem cilvēkiem, kas domāja, ka viņa taisnības, paštaisnības ir pietiekoši, lai iepriecinātu Dievu. Un, um, ja mēs lasām uh, um, Salamana pamācības, Salamana pamācības sestā nodaļa, te ir sarāks par tādas lietas, kas Dievam nepatīk sestā uh, Salamana pamacības, sestā nodaļa, um, 17. pāns. Šīs sešas lietas tas kungs ienīst, un septītā viņam ir negantība. Nu, pirmā lieta šeit - augstprātīgas acis. Augstprātīgas acis. Tad iet ja tālāk melīga mēlē, rokas, kuras izlaiž nevainīgas asinis, sirds, kas staigā apkārt ar ļaunu viltu sevi, kājas, kas ir aitas, lai nodarītu citam ļaunu, viltīgs liecinieks, kurš nekaunīgi runā melus, un tas, kurš rada nesaskaņas brāļu starpā. Um, tad mēs uh, varam šeit redzēt, ka uh, arī vecā derībā mēs varam redzēt dieva attieksmi pret tādiem cilvēkiem. Un tad uh, jaunā derība Jēzus Kristus mācīja mums šīs līdzības. Un, um, lai Dievs palīdz mums, lai mums nebūtu tādu, tāda attieksme. Bet šodien es gribu, lai būtu uh, varbūt īpašs uzsvars um, par um, 9. pantā, atvainojiet, par um, Tur 13. pāns. Turpretī muitinieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājies pats, acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savam krūtīm un sacīja: Dievs, esi mans grēciniekam, žēlīgs. Nu, šeit mēs lasām par šis muitnieks, un uh, viņš šajā līdzība ir mūsu varonis. Ah, viņš darīja to, kas bija pareizi. Un Kādreiz, ah, arī cits reizes Bībelē, Jēzus Kristus līdzības, viņš vienmēr izmanto tādu cilvēku, kas, ah, kas varbūt cilvēki nedomā, ka viņš būs līdzības varonis. Piemēram, tas samārietis, kas darīja labu. No jūdu un ebrejiem viņa prāta samāriešiem neko labi nevar darīt. Ah, bet tā līdzība par tas ah, ah, labais samārietis, Dievs lika viņam tā, ka tas varonis, tas, kas darīja labi, lai viņa darbs bija vēl skaistāks, nu, lai tas rāda vēl skaistāks. Un, kad viņš runāja par šīs muitnieks, tā, ka viņam bija pareizi sirds attiecības pret Dievu par viņa grēku. Tas ir ļoti interesanti, ka viņš izmantoja muitinieki šeit, jo parasti viņa, viņa raksturs ir būt pilnīgi savādāk nekā tāds cilvēks, kas iet uz templī. Laikam viņa dzīve bija ļoti korumpēts, jo Romas impērija viņa deva muitniekiem ļoti daudz varu, un ar to varu viņi var piespiest naudu no, no cilvēkiem, no viņa uh, tautiešiem apkārt. Un, uh, daļa, protams, gāja uz Romas empīriju, bet uh, arī liela daļa arī paliek viņa kabatā. Un, uh, varbūt pusi no viņa bagātības uh, bija no, no nu, uh, nepareizes ceļu, nepareizes ieguvumu. Uh, jo mēs uh, lasījām par Zatkeis, un viņš teica, pusi pusi no, kad viņš atgriežas pie dieva, viņš teica, pusi no manas bagātības es došu nabadzīgiem. Um, laikam šis muitnieks bija ļoti rēti, viņš bija templī, jo ar visu viņa grēkus un visu viņa kaimiņu arī zināja, ka kā viņš rīkojas, tas būtu uh, negantības, ja viņš veda kādu upuri uz templī. Jo viņš dzīvoja tāda grēcīga dzīves stila visu laiku, un Un uh, templī uz templī laikam viņš uh, vispār negāja. Bet ar šo liecību mēs redzam, o, oh, viņš ir templī. Acim redzot, Dieva svētais gars nāca pie viņam un sāka uzruna uz viņa sirdī. Un kaut kas viņa sirdī, Dievs uh, pārliecināja viņam, ka viņam ir jāiet uz templi un jāmeklē piedošana. Un es gribu teikt, ka tas ir liela žēlastība, ka Dievs svētais gars nāk pie mums un pārliecina mums par grēkus. Kadreiz Dievs ļoti sāpina mūsu sirdīs par mūsu pārkāpumiem. Un kādreiz mēs esam ļoti skumji par to, ka mēs neesam pilnīgs, ka mēs nerīkojam pēc dieva prātu un, un mēs jūtam um, dieva roku, kā nu, piespiedu mūsu sirdīs. Un kādreiz tas ir līdz asinīm. Un, um, tā ir liela žēlastība, kad Dievs svētais garš nāk un darbojas mūsu sirdsapziņā. Un uh, šis cilvēks, viņam bija tāda darbība, dieva darbs viņa sirdī, un viņš kliedza uh, un viņš meklēja žēlastību no Dieva. Un mēs varam ievērot arī no šo rakstu vietu, kur viņš gāja, lai saņemtu atdošanu. Viņš negāja pie citiem cilvēkiem, viņš, viņš griežas pie Dieva, jo viņš zināja, ka viņa pārkāpumiem bija pret Dieva likumiem, ka viņa grēks bija pārkāpums, bija pret Dievu, viņa radītāju Un kad viņš griež un meklē piedošanu, viņš negāja pie kāds priesteris vai kāda citam. Viņš gāja pie Dievu. Un viņa publiski um, atzīšanas, viņa publiska grēksūdze bija tā, ka viņš teica, es grēkoju, es esmu grēkojis, uh, es esmu grēcīgs. Uh, viņam nebija tāda vajadzības, lai, lai stāstītu priesteri uh, katru sīkas lietas, ko viņš ir darījis, katru melna doma, kas bija gājis ar viņa uh, galvu. Viņam nebija um, to darīt. Nu, protams, Dievs caur viņa garu pārliecināja viņu par katru sīku un katru mazu lietu, kas bija viņa sirdī. Bet publiskā telpā viņa atzīšanas bija tā, ka viņš teica, es esmu grēcīgs, es esmu grēcīgs. ko viņš, ko viņš, kas bija viņa grēksūdzē, saturs, bija tā, ka viņš bija grēcinieks. Un es gribu pajautāt, vai ir cilvēki šeit šodien, kas tāda grēksūdze nebūtu piemērots? Esi man žēlīgs, viņš teica, ko um, 13. Dievs esi man grēciniekam žēlīgs. Es domāju, ka tāda lūkšana, tāda, tāda grēksūdze ir piemērots uh, gan gangsteriem, gan uh, prostitūtiem, uh, gan kristiešiem. Arī tu un es šīs lūkšanas būs piemērots. Ziniet, kādreiz kristiešiem mums ir vajadzīgs, mums ir jānāk pie Dieva arī ar satrieks sirds. Jo kad mēs grēkojam, mēs grēkojam pret uh, to gaismu, ko Dievs mums ir devis viņa vārdu. Kristiešiem bieži uh, daudz gadi mēs lasām Dieva vārdu un, un uh, divbīgi cilvēki mums ir mācījis, kas ir pate, pa, pareizi un kas ir patiesa un pret visu šīs zināšanas mēs esam grēkojuši. Mēs saņemam kā kristiešiem dievu piedošanu, mēs saņemam no viņu, viņu svēto garu. Mums ir tik daudz brīnišķīgas lietas no dieva. Mūsu sirdsapziņa ir, ir saskaņots ar viņa vārdu, un joprojām mēs pārkāpām dieva likumiem. Es domāju, ka, ka šis lūkšana šeit Esi man grēciniekam žēlīgs, ļoti piemērots arī mums, arī kristiešiem. Jo mēs varam pajaut sevi, vai tiešām es mīlu Dievu ar visu manu sirdi, un, un dvēselē, un prāts, un ar visu manu spēku, un vai es arī mīlu savu kaimiņu kā sevis. Mūsu sauciens ir jābūt esi man grēciniekam žēlīgs. Ir interesanti, ka šis muitnieks, kad viņš nāca pie dievu templī, lai lūgtu, viņš ne, neteica kaut kas tam līdzīgs. Esi man žēlīgs, jo es kaut ko labi ir darījis šodien. Esi man žēlīgs, jo es apsolīju, ka nākamnedēļ es būšu labāks, esi man žēlīgs. Dievs, esi man žēlīgs, jo es došu pišķi naudu uz nabadzīgiem. Eh, Dievs, esi man žēlīgs, jo es neesmu tik slikti kā citiem cilvēkiem. Eh, Tā nebija viņa sauciens, tas nebija viņa lūgšana. Eh, viņš nāca pie Dievu, jo viņš jūta viņa sirdī, ka viņš ir grēcinieks un viņam ir vajadzīgs dieva žēlastību un vienīga veids, vienīga ceļu <laughs> vai biļete, lai saņemtu dieva žēlastību, ir, lai atzīst, ka mēs esam grēcīgi. Mums ir jānāk pie viņa troņa un teikt, Dievs, man ir vajadzīgs tava žēlastība, jo es esmu grēcīgs. Nu, redzi, kā viņš nāca, viņš stāvēja tālumā Ah, viņš zināja, ka viņa grēks bija starp viņu un Dievu. Ah, viņš nevar nākt kopā ar citiem pirms tam, kad viņa, viņam vispirms bija jāšķīstit viņa sirdī un meklē ah, Dieva palīdzību. Un bieži mums ir jālūdz šis lūkšana vienam un jāprasa Dievam piedošana vienam, jo tā ir ļoti personīga lieta starp mums un Dievu un viņš nepacēla viņa acis uz debesīm. Viņa bija satrieks, viņa sirdī, viņa bija, viņš, viņa bija pa, tāda pazemības. Un viņš, viņš nāca dieva tādā veidā, un mēs redzam, šeit bija rakstīts, um, turpretim muitnieks īstālam stāvēdams neuzdrošinājies pats acis, acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savam krūtīm un sācīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Viņš sita uh, uh, pa savam krūtīm. Zini, kādreiz, kad mēs kaut ko aizmirstam, ja? vai kaut ko darām un nezinām, ka oh, tas bija kļūda, ja mēs sitam pa pierē, jo tas bija zināšanas problēma. Es domāju, šis muitnieks bija vairāks teologs, un viņš saprot, ka problēmas nebija galva, bet viņa problēma bija sirdī. Viņš saprot, ka viņš grēkoja tāpēc, ka viņš sirds bija tas problēmas. Sirdī viņš bija grēcinieks. Viņš mīlēja pasauli, viņš mīlēja mantas, viņš mīlēja naudu vairāk nekā dievu. Un viņa problēmas nebija zināšanas, <laughs> bet, bet pat viņa sirdī mums ir jā, jāatzīst mūsu grēkus Dieva priekšā, tas, tas slepenas lietas, kas ir mūsu sirdīs. Mums ir, mums ir būt dusmīgs par, par mūsu grēkiem, nerādīt pirkstiem uz citiem un teikt, es grēkoju citu cilvēku, viņi bija vainīgs manas problēmas, bet tas bija mans problēmas. Es atzīšu, ka tas bija es es esmu atbildīgs. Mums ir jābūt tādai gatavībai nogalināt tas greicīgas sirds, kas ir mūsos ar dievas, dieva palīdzību. Nu, kāda iemesla dēļ viņam bija, lai gaidītu atdošanu un žēlastību no dievu? Priekš kam dievs viņam dos? Kāda cerība viņam bija? lai arī lai, lai vispār prasītu. Uh, interesanti šo raksturvietu un vārdiem, kas šeit uh, ir rakstīts, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Tas vārds žēlīgs šeit iekļauts arī tas ideja, lai būtu tāda izlīdzinātājs. Nu, kad cilvēki gāja pie templī, templi, templi bija, bija upuri, Viņi nogalināja dzīvniekus, un tas dzīvniekus, viņ, tas, tas nomira par to grēcinieku grēkus. Nu, protams, Jēzus Kristus ir mūsu, var teikt, dievi jērs. Viņš nomira par mūsu grēkiem. Kad viņi gāja pie templi, viņi, viņi gāja, viņi nesa kādu upuris, un viņi lūdzu dieva uh, dieva žēlastība, jo bija kaut kāda izlīdzinājuma. Un Jēzus Kristus mums ir izpircis no grēku. Viņš ir mūsu izlīdzinātājs. Un mēs varam nākt pie Dievu un teikt, Dievs, esi man žēlīgs, es esmu grēcinieks. Mums ir cerība, ka Viņš mums klausa, tāpēc, ka mēs nākam pie viņu Jēzus Kristus vārdā Jēzus Kristus nomira pie krusta, viņš bija upurēts par mūsu grēkiem, un ar viņa asinīs, kas bija izlietas, mums ir pilna pārliecība, ka mēs varam nākt pie Dievu ar pazemīgu sirdī un teikt, Dievi, esi man žēlīgs, balstot uz to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta, ka viņš izpiet mani no nāves, no grēka sods es varu saņemt piedošanu. Un tāpēc tas cilvēks arī saņēma to piedošanu. Bija rakstīts šeit, šajā raksta vietā, ja mēs lasām pišķiņu tālāk, es jums saku, viņš nogāja savas mājas taisnots. Labāk par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Nu, klau, viņš gāja savas mājas taisnots. Tā ir brīnišķīga patiesība Bībelē, kā mēs varam saņemt žēlastību no Dieva, un tā žēlastība iekļauts arī taisnošanas. Tas nozīmē, ka mēs stāvējam Dieva priekšā ne tikai piedots, bet Jēzus Kristus taisnības ir ielieks, var teikt, mūsu kontā. Mēs tagad stāvējam Dieva priekšā, piedots un arī tīrs un šķīst Dieva priekšā. <laughs> Tā ir brīnišķīga lietā. Noteikti šīs muitnieks gāja mājās priecīgi, ar priecīgu sirdī. Un es ceru, ka kristiešiem mēs varam arī baudīt šo brīnišķīgo lietu. Lai mēs varam saņemt atdošanu un dieva žēlastību, un tad pēc tam, lai ieplūs mūsu dzirdīs dieva prieku, lai mēs varam būt pateicīgiem. Nevienmēr piespiest ar saviem grēkiem, nevienmēr uh, zem šīs lielu nāstu. Bet lai saprastu, ka ja mēs pazemīgi nāk Dieva priekšā, atzīs mūsu grēkus, piedod, prasa piedošanu, tad viņš arī to dos. Un viņš pilnīgi izdzēs mūsu grēkus. Un mēs saņēmām Jēzus Kristus taisnības. Tā ir brīnišķīga lieta. Es ceru, ka kā kristiešiem kā citiem, varbūt nekristiešiem, varbūt cilvēkam domā, ka viņam ir nav vajadzīgs Kristus, jo viņam ir pietiekoši labi Dieva priekšā, līdzīgs šie, šie farizēji. Mēs lasām šeit, ka, ka viņi neko nesaņēma. Viņi nebaudīja Dieva žēlastību. Viņi stāvēja, būs kādu dienu, viņi stāvēs Dieva priekšā savas taisnības Un, un Dievs teica, ka mūsu taisnības ir kā piesārņota. Um, nu, lasīsim, <laughs> iesaistīsim grāmatā 64. Iesaistīsim 64, 6. Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrauja kā vējš. <laughs> Lūdzu, nebūt kā farizēji un domāju, ka un būt pārliecināti par, par, par, par tavu taisnības. Jo salīdzināt ar dieva taisnības, tev paliek trūcīgs tu nevar būt tāda standarts, ko Dievs gaida no mums. Mums ir pazemīgi jāatzīst savus grēkus. Un jāatzīstam, viņš mums piedos. Un viņš šķīst mums no visas netaisnības. Es gribu pabeigt ar salmu, 51. salmu. Un tā ir mana vēl, vēlēšanas, tā, tā, tā ir mana, mana lūkšanas draudzē, lai mums ir šīs brīnišķīgas prieks, Jo zinot, ka mēs saņemam dieva žēlastību. Jo Dāvids bija cilvēks pēc dieva prātu, bet viņš grēkoja. Un viņam bija vajadzīgs, viņam bija vajadzīgs dieva žēlastība. Nu, kad prāvīt, nu, 51. salmu, kad prāvietis Nātans nāca pie viņa pēc tam, kad viņš bija grēkojies ar Betsabu, apžēlojies par mani ar Dievs Sava žēlastība izdzēs manus pārkāpumus, savā lielā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas nozi noziedzības un šķīsti mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darīs to, kas ļauns tavas acīs, lai tu paliec taisn savus spriedumus un nevainojam savā ties, tiesneša darbā. Redzi, vainas apziņa es esmu dzemdināts, un grēkos mātē mani ir ieņemusi. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēptas ir dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīsti mani no grēkiem ar īzāpu, lai es topu šķīs, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Āmen! Lūksim Dievu! Devis Tēvs, paldies par Tavu vārdu! Dievs māci mums staigāt tavā priekšā pareizi. Dievs piedodi mums par tās laikus, kad mums bija augstprātīgs sirds. Dievs, mēs pazemīgi nācam tava priekšā un mēs atzīstam, Dievs, kā mēs esam grēcīgi. Dievs, paldies par Jēzu Kristu, kas nomira pie krustu, kas izpirks mums no grēkus, kas dod mums piedošanu. Dievs, mēs nākam tava priekšā, un mēs lūdzam, Dievs, esi žēlīgi. Dievs, paldies par tava apsolījumu. Dievs, paldies, ka mēs varam iet ārā no, še, no šejienes šodien, zinot, ka viss ir piedots. Dievs, ka, ka tavs svētais gars prieks var piepildīt mūsu sirds un mūsu dzīvēs. Dievs, paldies par jaunu sākumu, un Dievs, mēs to lūgsim visu Jēzus Kristus vārtām. Amen. Amen. Lai Dievs jūs sveitī.